Ciu la penso influas la vivon? Chiam via vivo voio curbigias, char venis obstaclo, ancau miai amicoi reagas. Post grava malsano venas demandoi, cio ocasis, cion ni devas nuligi ene mia programo de jaro, cotopo. Ancau mi estis sciocita de mia san stato. Tui ci defectigis, sequis operatio, cae post malsana convalesco. Mi unue demandis miaine curacistoin pri ilia recomendo. Poste mi povis respondi la eternaine demandoin de miai amicoi. Certe mine grimpos en montaron, ne en varmamaro, ne flugos en alian parton de la mondo sed nur pli poste mi povos viziti iun, iu povos viziti min, se tio mine ne lacigas, se iu ne colerigas min per vanae demandoi. Tiu ci demando venis, «Ciu vi partoprenos la rencontidjon?» Quartagoin post la unua attaco de malsano, mi respondis, «Yes.» mi povos. Do mi venos, char miam petis curaciston. Tui me audis la duan frazon. Do mi ne calculos privi. Tio ne estis bona respondo por mi. Miam confirmis mian ceeston, sed la amicino ancau revalorigis mian sanstaton pli ol curacisto, cae concludis. Mi ne calculos privi. Mi estis confusita. Cion mi faris, cial si respondas tiel acre. Tio estis maldolcia momento en mia vivo. Mi ne comprenis sian fluon de pensado. Ni loggias malproxime unu de la alia, do ni ne povas clarigi sian decidon mi devas nur accepti tion. Farite, punto. Poste. El mia plano mi devis forvisci mian eston en la rencontigio. Miam antau gioiis, preparis al ili donacetoin, la valizo jam estis preta, cae revenis la malsano, de nove mi devis curaci min. La penso venis, cae influis la vivon. Ciu eblas influi la vivon per unu sola penso? Eblas. Do mi ancora unescias pro cio mia amicino ne calculis pri mi. La vivo estas stranga, ciu?